Yine temas çıkarmayacağız. Az egy bassza a nadrágomat. Miért a jabbonik átítem egy ilyen? Nem mit hiszem, hogy átítem egy ilyen? Ez ilyen, hol lesz el ilyen? Ide jött összepassza ruhája. Tisztalajámat ide jött, ide mit szól. Onnan is van te. Jó, ha ide jött, ide jött. Most meg ezt nem szabadom még tőle energiaelatiszára. Hát igen, valami. Úristen, most most Nem én mondtok te, hogy a hasodik Fejtek folytatni minden. Megtanulnátok ki, szállnak egy halatra. Nem, én nem csináltam, hogy pode like ter que estar. Eu acho. kuca! Szia! Szia, kis kutya! Érzékeny a lelked, ilyen malac. Az ajtó kulcsat. ne szűnjön le a levegő. a levegőben. Ül a levegőben. Szegény fekete nagyon szolgott, hogy be kell osztani. Csak neki dobik. beleszedve, nem az, nem az ide. Kulcsom. Tényleg. Nem paradicsom. Minek? Még, még minden most él a virágokat nem lehet. Illal, amikor november van itt, egy szám, itt felszállt, hogy nem lesz ott, ott vannak az elég. Cioè, questa puntata questa puntata puntata andiamo su questo andato su quel testo che ha speno con il fuoco scappani reglato e nel mondo forse in come a monte su questo vediamo come anche a 60 nem kell az éve felszántani. Nem kell az éve felszántani. anyádba, kurva anyádba az élet. Sötét van hát, basztja macskát. Szóval légy kíváncsi. Vissza légy szíves egy van bent, a baszki, ott van, vissza légy szíves. Ráadott, a csókolva, és így halfai, szent vagy, de az összes de rohadt meg, kurva, nem normális, valami. Elfotolni. fucking Én nem tártam be. a kisántál egy kis elment itt a helyre. gombokat magatok. Nincs rajta a papír.